Jende ibiltarien ajera nola egin Euskal Hirigune elkargoaren gainda afera hori eta terreno egoki bat bilatzen ari dira oraino, baina Beskoitzeko egiak berak ez du onartzen egoera eta Fabian Aientza Beskoitzeko auzapeza aserrea gertu da, legea ez dela aplikatzen uste du. Moi je m'étonne avec beaucoup, je m'étonne, je suis en colère d'ailleurs, mais je m'étonne euh, vraiment euh, la loi n'est pas appliquée, elle n'est pas la même pour tous. Moi j'ai une famille là qui va être expulsée et on ne va pas lui dire vous avez le temps etc. Il va pas y avoir de délais. Mais là, pour cette situation-là, peut-être qu'on va laisser des délais. On est beaucoup dans la négociation. Elkargoaren ezintasuna argitan emaiten du ere, udaguziz gertatzen dira egoera hauetan, legeak posatzen duen ajera gonerik ezbaitu, erri txikiek kudeatu behar dute bidaieko jendean etorera. La Comunité d'Agglomération Pays Basque a un service, donc... Euskadirigune elkargoak sortu du zerbitzu bat, pertsona bakar batekin lotura egiteko bidaieko jendeekin. Kompetentzia hartua izan da eta ara zenolako medioak emaiten diren parean. Eta notre l'État, lui, eh il attend, il en Voilà. Estatuak berak itsoiten du. Pentsatzen dut, ez duela egoera sumindu nahi, ez du nahasmendurik sortu nahi, eta bitartean nahasmenduak beskoitzen dira. Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, Hauzapezak indar poliziala askatu du bidaieko jendeak kanporatzeko, mementu untan prefetaren erabakiaren zain da.